Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Draga braćo muslimani, doista je Kur'an i Kerim koji čitamo, slušamo, pamtimo i pišemo govor našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svih svjetova, Allaha koji je dostojan da ga istinski obožavaju i i prvi i posljedni svi ljudi. Kur'an je čvrsto Allahovo uže, njegov pravi put, blagoslovljeni jezik i jasno svjetlo. Allah uzvišeni govorio je njime kako Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj veličini samo dolikuje. Dostavio ga je Džibrilu, jednom od plemenitih bliskih melejka koji ga je zatim dostavljao Muhammedu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da opominje njime na jasnom arapskom jeziku. Allah subhanahu wa ta'ala spomnije Kur'an po uzvišenim osobinama i svojstvima kako bismo ga mi uvažavali i poštivali. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala Šehru Ramadana alladhi unzile fihi l-Qur'an hudalli nas وبينati min al-huda wal-furqan U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana – koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur'an mudri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhan nas, قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا او ljudi, dokaz vam je već stigao od gospodara vašeg i mi vam objavljujemo jasnu svjetlost. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhan nas, kad jaetkum mav'idhatum min rabbikum wa šifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmetu lil mu'minin. O ljudi, već vam je stigla poruka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i upustvo i milost vjernicima. Također je rekao Allah subhanahu wa ta'ala Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun Mi doista Kur'an objavljujemo i doista mi ćemo nad njim bdjeti. Također je rekao Allah subhanahu wa ta'ala Inna hadal Kur'an يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. Također je rekao Allah subhanahu wa ta'ala لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون da ovaj Kur'an kakvom brdu mi objavimo ti bi vidio kako je ono puno strahopoštovanja i kako bi se ono od straha preda Allahom raspalo mi takve primjere navodimo ljudima da bi oni razmislili Također je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi Bel huwa Kur'anum međid fi lavhim mahfuz. Ovo je Kur'an veličanstveni na ploči pomno čuvanoj. Sva ova svojstva koja smo spomenuli, a i druga koja nismo spomenuli, ukazuju na uzvišenost Kur'ani Kerima, ali i na obaveznost njegova poštivanja i lijepog ponašanja prilikom njegova učenja daleko od svake igre i zabave. Tako, prvi adab učenja Kur'ana jeste iskrenost nijeta. Iskrenost u namjeri, odluci. Dakle, da učenje bude isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je njegovo učenje jedan od najboljih ibadeta. Kako smo prethodno pojasnili kada smo govorili o vrijednostima učenja Kur'ana. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Fed'u Allahe muhlisina lahu din. Obraćajte se Allahu iskreno mu ispovjedajući vjeru. Fa'budi Allahe muhlisan lahu din. Zato obožavaj Allaha iskreno mu ispovjedajući vjeru. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا A nije im bilo naređeno osim da Allaha obožavaju i da mu kao pravi vjernici iskreno vjeru ispovjedaju. Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao je učite Kur'an i tražite njime Allahovo zadovoljstvo prije nego li dođu ljudi koji će se ružno obhoditi prema Kur'anu, tražit će njime dunjalučku, a ne ahiretsku nagradu. Od adaba učenja Kur'ana jeste i da ga vjernik uči prisutnog srca, da je usredotočen na učenje, da razmišlja o onome što uči, da razumijeva značenje kuranskih ajeta, da mu srce pri svemu tome bude skrušeno i da bude svjestan da mu se Allah obraća ovim Kur'anom, jer je Kur'an Allahov govor. Od adaba učenja Kur'ana jeste i da se Kur'an uči u stanju čistoće, čime se iskazuje poštovanje prema Allahom govoru, u stanju nečistoće. Poput dženabeta ne bi trebalo učiti Kur'an, nije lijepo da se uči sve dok se čovjek ne okupa ako ima vode, a ako nema ili se boji upotrebe vode zbog bolesti, onda dok ne uzme tejemum. Čovjek u stanju dženabeta može zikriti i spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, doviti mu kuranskim dovama, ali da time ne namjerava učenje Kur'ana, kao na primjer da uči dovu La ilaha illa ente subhanak inni kuntu minal zalimin. Nema istinskog Boga, mimo tebe gospodaru, slavljene ka si ti, ja sam doista bio od nasilnika. I slično, ali lijepo bi bilo da ne uči Kur'an, niti da učenjem dova namjerava Kur'an ukoliko je u stanju nečistoće. Od adaba učenja Kur'ana jeste da uči Kur'an na lijepom i čistom mjestu. Trebalo bi izbjegavati nečista i bučna mjesta, jer se na takvim mjestima neće slušati Kur'an i samim tim se Kur'an omalovažava. Također, nije dozvoljeno učiti Kur'an u nužniku, kupatilu i sličnim mjestima, jer to nimalo ne dolikuje Kur'an i Kerimu. Od adaba učenja Kur'ana jeste da i traženje zaštite od prokletog šetana prije samog odpočinjanja s učenjem Kur'ana. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ A kada hoćeš Kur'an da učiš, ti kod Allaha zatraži zaštitu od prokletog šeitana. Kako šeitan ne bi učača odvraćao od učenja Kur'ana i razmišljanja o proučenom. Što se tiče učenja bismille, ako se uči od polovine sure ili neki odlomak sure, tada se bismilla neće učiti, a ako se sura uči od samog početka, tada će se proučiti bismilla izuzev na početku sure At-Taube, jer jedino sura At-Taube na svom početku nema bismille. Od adaba učenja Kur'ana jeste i uljepšavanje glasa prilikom učenja. U dva sahiha bilježi se od Ebu Hureyre radijallahu anh da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Allah ne sluša ništa tako kao što sluša vjerovjesnika koji lijepim glasom glasno uči Kur'an. Džubeir ibn Mut'im radijallahu anh rekao je Čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam kako na akšam namazu uči suru At-Tur – nikada nikoga nisam čuo da ljepše uči Kur'an od njega. Međutim, ako se u blizini onoga koji uči Kur'an nalazi neko kome smeta glasno učenje, poput klanjača ili spavača ili slično, tada neće učiti toliko glasno da uznemirava i ometa prisutne. Jer je Allaho poslanik alihi salatu wasalam jednom prilikom došao u mesđid i zatekao kako neki ashabi klanjaju dok drugi glasno uče Kur'an. Pa je rekao, doista, onaj koji klanja, on doziva svoga gospodara, pa neka gleda čime ga doziva i ne nadglasavajte se međusobno prilikom učenja Kur'ana. Od adaba učenja Kur'ana jeste i učenje po teđvidu. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا I ti Kur'an pažljivo izgovaraj. Tako će vjernik učiti Kur'an polahko, jer mu to pomaže u razmišljanju o proučenom, a također i ispravnijem izgovoru harfova. Bilježi imam Buharija u svome sahihu da je Enes ibn Malik radijallahu an upitan o vjerovjesnikovom sallallahu alihi wasallam učenju Kur'ana, pa je rekao učio je polahko, pa kada bi proučio Bismillahirrahmanirrahim, otegnuo bi Bismillah, zatim bi otegnuo Arrahman, zatim bi otegnuo Arrahim. Ummu Salama radijallahu anha upitana je o vjerovjesnikovom sallallahu alaihi wa alaihi wa salame učenju, pa je odgovorila, pravio bi pauzu između ajeta, zastajao bi kod svakog ajeta, Bismillahirrahmanirrahim, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إتاكو Ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže Ne žurite sa učenjem Kur'ana, ne nižite ga kao što nižete stihove, zastanite kod njegovih posebnosti, pokrenite i podstaknite, probudite njime svoja srca, neka vaša briga ne bude kraj sure, Nema smetnje da se malo brže uči Kur'an ukoliko se neće zapostavljati harfovi i riječi ili uklapati tamo gdje im nije mjesto. Ako bi se izostavljali harfovi, tada takvo učenje postaje haram jer se time mijenja značenje Kur'ana. Od adaba učenja Kur'ana jeste i odlazak na seđdu kada se prouči ajet u kojem ima seđda, seđda tilavet. Tom prilikom izgovorit onaj koji je proučio ajet sa seždom tilaveta, izgovorit će Allahu akbar i otići na seždu. A na seždi će učiti ono što uči na svakoj seždi, subhana rabijel ala, zatim doviti i nakon toga se dignuti sa sežde bez tekbira i bez selama. Jer se ne prenosi od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je izgovarao tekbir prilikom dizanja sa sežde tilaveta, izuzev u toku namaza, kada se izgovara tekbir prilikom odlaska na seždu i prilikom ustajanja sa sežde. Zbog hadisa Ebu Hureyre radijallahu an, koji prenosi da bi Allahov poslanik alaihi salatu wasalam izgovarao tekbir pri svakom spuštanju i pri svakom dizanju. Ibn Mas'ud radijallahu an kaže Vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kako izgovara tekbir prilikom svakog spuštanja i dizanja, sjedanja i ustajanja. Ovo pravilo se odnosi i na običnu seždu u namazu i na seždu tilaveta u namazu, ali u namazu, zapamtite. Ovo su neki adabi učenja Kur'ana, pa se okitimo njima i tražimo njima samo Allaho subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i njegovu dobrotu. Gospodaru naš, učini nas od onih koji poštuju Tvoje svetinje, učini nas od onih kojima daruješ svoje blagodati i nagrade, učini nas od onih koji će kod tebe naslijediti tvoje džennete. Gospodaru naš, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, jer si doista ti od milostivih najmilostiviji. Neka je Allahu salavat i salam na našega vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين